بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين He aquí el libro sobre el cual no hay duda, y es una guía para quienes temen a Allah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون Esos que creen en el Gaib cumplen con el Salat, respetando sus horas y sus condiciones, y dan en caridad de lo que les hemos proveído. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون Esos que creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad, y a los profetas que te precedieron, y creen firmemente en la otra vida. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون Esos son los que siguen la buena guía de su Señor. Y esos serán quienes triunfarán en esta vida y en la otra. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون No importa si adviertes o no a quienes niegan la verdad, oh Muhammad, pues no creerán. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم Alá ha sellado sus corazones y sus oídos para que no puedan entenderla ni oírla como consecuencia de su incredulidad y arrogancia. Y una venda les cubre los ojos. Tendrán un severo castigo. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين Hay gentes hipócritas que dicen: Creemos en Alá y en el día de la resurrección. Pero en verdad no son creyentes. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون Pretenden engañar a Alá y a quienes creen, pero solo se engañan a sí mismos sin darse cuenta. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون Sus corazones están enfermos de duda e hipocresía. Y por ello Alá les ha agravado la enfermedad. Y tendrán un doloroso castigo por haber mentido. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون Y si se les dice, no corrompan la tierra, dicen, pero si somos reformadores, الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون En realidad, ellos son los corruptores, mas no se dan cuenta.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 واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون Y si se encuentran con los creyentes dicen creemos pero cuando se quedan a solas con sus cabecillas dicen Estamos con ustedes solo nos burlábamos de los creyentes Alá hará que sus burlas recaigan sobre ellos mismos y dejará que persistan en sus transgresiones extraviados y desorientados. Esos son los que han vendido el buen camino por el extravío. Mas su negocio no ha prosperado ni estaban bien guiados en lo que hacían. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Su situación se asemeja a la de quienes prenden un fuego y una vez éste ilumina cuanto hay a su alrededor Allah les arrebata la luz a causa de su desvío y los deja en la oscuridad sin ver.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 Se tapan los oídos con los dedos ante el estampido de los rayos al caer, temiendo la muerte. Así deja Allah sin escapatoria a quienes rechazan la verdad. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم El relámpago casi les arrebata la vista. Cuando los alumbra, caminan a su luz. Pero cuando se quedan a oscuras, se detienen. Si Allah quisiera, los dejaría sin oído y sin vista. En verdad, Allah es todopoderoso. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Oh gentes, adoren a su Señor, quien los ha creado a ustedes y a quienes se los precedieron para que pudieran ser piadosos. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Él es quien ha hecho para ustedes de la tierra un lugar para que residan en él y del cielo un techo protector. y él es quien hace descender agua del cielo para que con ella broten frutos para su provisión. Así pues, no adoren a otros además de Alá equiparándolos con él, siendo que tienen conocimiento de que él es el único creador. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين Y si tienen dudas sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, produzcan una sura similar en algo a esta y llamen a quienes adoran en lugar de Alá para que los ayuden, si es verdad lo que dicen. فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين Mas si no lo hacen y no podrán hacerlo, cuídense de un fuego que tiene por combustible a los hombres y a las piedras, y ha sido preparado para quienes rechazan la verdad.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 Quienes creen saben que es la verdad de su Señor y lo aceptan. Pero quienes niegan la verdad dicen: ¿Qué pretende Alá con este ejemplo? Mediante tales ejemplos, Alá extravía a muchos y guía también a muchos pero solo se extravían quienes se empeñan en rebelarse contra Alá y en desobedecerlo.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 كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ¿Cómo pueden no creer en Allah cuando carecían de vida antes de nacer y él les dio la vida y los hará morir para resucitarlos después y a él regresarán هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Él es quien creó para ustedes todo cuanto existe en la tierra Después se dirigió al cielo y lo conformó en siete cielos. Y él tiene conocimiento de todas las cosas. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون Y menciona a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles: Voy a establecer en la tierra a generaciones de hombres que se sucederán.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 Después mostró estas a los ángeles y les dijo: Infórmenme de sus nombres si son veraces. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم Estos respondieron: Gloria a ti. Solo sabemos lo que tú nos has enseñado.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 Y cuando Adán les hubo informado de ellos, Alá les dijo: ¿Acaso no les dije que tengo el conocimiento absoluto del Gaib en los cielos y en la tierra, que nadie más posee, y que sé lo que manifiestan y lo que ocultan? واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين Y recuérdales, oh Muhammad, cuando dijimos a los ángeles: póstrense ante Adán. Y se postraron todos salvo Iblis, quien se negó, se envaneció y fue de los que se rebelan. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Y dijimos a Adán: Adán, habita con tu esposa en el paraíso y coman de él cuanto y donde quieran. Pero no se acerquen a este árbol, pues serían de los pecadores si comieran de él. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين Pero el demonio Iblis hizo que desobedecieran y que tuvieran que abandonar las gracias de las que allí disfrutaban. Les dijimos: Desciendan del paraíso. Sus descendientes serán enemigos unos de otros. En la tierra dispondrán de morada y de bienes temporales. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم Después, Adán recibió de su Señor unas palabras para pedir perdón, y Alá lo perdonó. En verdad, Alá acepta el arrepentimiento y es misericordioso. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Dijimos, desciendan todos del paraíso. Recibirán de mí una guía. Quienes la sigan no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Pero quienes se nieguen a creer y desmientan nuestros mandatos, esos serán los habitantes del fuego y permanecerán allí eternamente.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 la verdad a sabiendas. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين Cumplan con el salat paguen el asaque y póstrense con quienes se postran realizando el salat en congregación. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ¿Cómo ordenan a los hombres la virtud mientras que se olvidan de cumplirla ustedes mismos, siendo que ustedes leen el libro, la Torá, la cual censura tal actitud hipócrita? ¿Acaso no razonan? Y busquen ayuda en la paciencia y en el salat. Esta es en verdad difícil, salvo para los piadosos. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون Esos que tienen certeza de que se encontrarán con su Señor y de que regresarán a él para ser juzgados. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين Oh hijos de Israel, recuerden las gracias que les he concedido y de que los favorecí entre todos los pueblos de su época واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون Y teman el día en que nadie podrá responder por los actos de otro, ni se aceptará intercesión o compensación alguna ni nadie será auxiliado وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Y recuerden cuando los salvamos de las gentes del faraón que los infligía un terrible suplicio degollaba a sus hijos varones y dejaba viva a sus mujeres en ello tenían una dura prueba de su señor واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون Y recuerden cuando abrimos el mar para ustedes y los salvamos mientras que ahogamos al ejército del faraón ante sus ojos واذ واعدنا موسى اربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون Y recuerden cuando citamos a Moisés durante cuarenta noches y durante su ausencia tomaron el becerro como objeto de adoración y fueron injustos al adorar fuera de Alá lo que no merecía ser adorado. Después los perdonamos para que, tal vez así, fueran agradecidos. واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون Y recuerden cuando entregamos a Moisés el libro, la Torá, que distinguía entre la verdad y la falsedad para que pudieran guiarse. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم Y recuerden cuando Moisés dijo a su pueblo, Pueblo mío, en verdad han sido injustos con ustedes mismos al adorar el becerro. Arrepiéntanse ante su creador y mátense entre ustedes, de manera que los inocentes maten a quienes cayeron en la idolatría. Esto es mejor para ustedes. Y él los perdonó. En verdad, él acepta siempre el arrepentimiento y es misericordioso. واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون Y recuerden cuando dijeron Moisés no creeremos en ti hasta que veamos a Alá con claridad Entonces fueron alcanzados por un rayo que los fulminó mientras miraban ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Luego los resucitamos para que pudieran ser agradecidos. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون y los cubrimos con unas nubes que los protegían del calor del sol e hicimos descender sobre ustedes el maná y las codornices y les dijimos coman de las cosas buenas de las que les proveemos mas ellos se rebelaron y fueron desagradecidos y no nos perjudicaron con su desagradecimiento sino que se perjudicaron a sí mismos واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين Y recuerden cuando les dijimos, entren en esta ciudad, Jerusalén, y coman de ella cuanto deseen sin límite alguno pero entren por su puerta postrándose humildemente en agradecimiento por su victoria y pidiendo nuestro perdón y perdonaremos sus faltas y a quienes obren bien y obedezcan les concederemos todavía más favores y una mayor recompensa فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Pero los injustos de entre ellos cambiaron expresamente las palabras que se les había ordenado decir por otras e hicimos descender sobre ellos un castigo del cielo por haber desobedecido.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 Moisés dijo: ¿Cambiarían lo mejor por lo peor? Vayan a cualquier ciudad, que allí hallarán lo que piden. La humillación y la miseria se abatieron entonces sobre ellos e incurrieron en la ira de Alá. Eso sucedió porque desmentían las pruebas y evidencias de Alá y porque mataban injustamente a los profetas, porque desobedecían a Alá y porque transgredían los límites. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون En verdad, los creyentes de esta comunidad, los judíos, los cristianos, los abeos, y quienes tuvieron fe en Alá y en el día de la resurrección y obraron rectamente antes de la aparición de Mohammed, tendrán su recompensa junto a su Señor y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos. واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Y recuerden, oh hijos de Israel, cuando establecimos un pacto con ustedes en el que se comprometían a seguir la Torá, y elevamos sobre ustedes el monte en señal de amenaza cuando rechazaron hacerlo, diciendo: Aférrense con fuerza a lo que les hemos otorgado, la Torá, y recuerden lo que contiene para que puedan ser piadosos. بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Luego, a pesar de ello, dieron la espalda a la Torá. Y si no hubiese sido por el favor y la misericordia de Alá sobre ustedes, estarían entre los perdedores en esta vida y en la otra. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Y en verdad conocen lo que les ocurrió a quienes de entre ustedes profanaban la ley del sábado les dijimos conviértanse en unos monos despreciables فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين E hicimos de ello un castigo ejemplar para sus contemporáneos y para generaciones posteriores y una advertencia para los piadosos. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين Y recuerden, oh hijos de Israel, cuando Moisés dijo a su pueblo, Alá les ordena que degüellen una vaca Estos replicaron: ¿Te estás burlando de nosotros? Moisés contestó: Alá me libre de estar entre los ignorantes. قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون dijeron pide a tu señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser moisés respondió Dice que la vaca no debe ser ni vieja ni demasiado joven, sino de mediana edad. Hagan lo que se les ordena. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين Dijeron, pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare de qué color debe ser. Moisés respondió, dice que la vaca debe ser de un amarillo intenso, que alegre la vista de quienes la contemplen. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون Dijeron, Pide a tu Señor de nuestra parte que nos aclare qué vaca debe ser, pues realmente todas las vacas nos resultan parecidas. Y, en verdad, si Allah quiere, estaremos bien guiados. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون Moisés dijo Dice que tiene que ser una vaca que no haya sido subyugada para arar la tierra ni para regar los campos. Una vaca libre de defectos y sin manchas. Dijeron: Ahora nos traes la verdad. Y la sacrificaron. Pero poco faltó para que no lo hicieran. واذ قتلتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون Y recuerden cuando mataron a una persona y discutían sobre quién la había matado. Entonces Alá reveló lo que ocultaban. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون Dijimos: Golpeen al muerto con una parte de la vaca. Así es como Alá resucita a los muertos y les muestra sus signos, las pruebas de su poder, para que reflexionen.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 Y Alá no deja pasar por alto lo que hacen. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ¿Acaso esperan ustedes, musulmanes, que los judíos crean en su religión cuando un grupo de ellos escuchaban la palabra de Allah, la Torá, y a pesar de ello la distorsionaban a sabiendas tras haberla comprendido? واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون Si los hipócritas de entre los judíos se encuentran con los creyentes dicen Creemos en que Muhammad es un profeta de Alá. Pero si se quedan a solas, se dicen entre ellos: Van a contarles lo que Alá les ha revelado para que puedan usarlo como argumento contra ustedes ante su Señor. ¿Es que no razonan? ¿Acaso no saben que Alá conoce lo que ocultan y lo que manifiestan? ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون Entre ellos hay analfabetos que no conocen el contenido del libro La Torá, sino que solo conocen falsas historias y no hacen más que conjeturar siguiendo sus propios deseos y pasiones.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 Hay de ellos por lo que han escrito sus manos. hay de ellos por el beneficio que obtienen. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون Dicen El fuego del infierno solo nos tocará durante unos pocos días. Diles Se los ha prometido a Allah y él no falta nunca a sus promesas o dicen sobre él lo que no saben بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون No es como ustedes desean quienes obren mal y estén sumidos en el pecado de la incredulidad o la idolatría esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Y quienes crean y actúen con rectitud, esos serán los habitantes del paraíso, y allí permanecerán eternamente. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون Y recuerden cuando concertamos un pacto con los hijos de Israel y dijimos Adorarán solamente a Alá y tratarán bien a sus padres a sus parientes, a los huérfanos y a los pobres. Hablarán a la gente con buenas palabras. Cumplirán con los rezos y entregarán caridad. Después, salvo unos pocos de entre ustedes, dieron la espalda a lo que se les ordenaba. واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون أَبْنَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ۖ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون Y recuerden cuando establecimos un pacto con ustedes y les dijimos: No derramarán sangre entre ustedes sin justificación alguna, ni expulsarán a su propia gente de sus hogares.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 Luego, si regresaban a ustedes como prisioneros, pagaban rescates por ellos a pesar de que habían sido ustedes mismos quienes los habían expulsado aún teniéndolo prohibido ¿Acaso creen en una parte del libro la Torá y rechazan el resto? ¿Cuál es el merecido de quienes así actúan de entre ustedes sino la humillación en esta vida? Y el día de la resurrección recibirán el castigo más duro. y Allah no deja pasar por alto lo que hacen أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Esos son quienes han vendido la vida eterna por la terrenal. No se les mitigará el castigo ni serán socorridos. ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس افكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أن انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Y, ciertamente, otorgamos el libro la Torá a Moisés e hicimos que lo sucedieran otros mensajeros y concedimos a Jesús, hijo de María, claros milagros y lo respaldamos con el ángel Gabriel. ¿Es que tenían que evanecerse cada vez que llegaba a ustedes un mensajero de Alá con lo que no deseaban y tenían que desmentir a unos y matar a otros? بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون Y dicen burlándose Nuestros corazones están sellados y no comprendemos.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 Alá expulse de su misericordia a quienes rechazan la verdad أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب ۖ وللكافرين عذاب مهين ¿Por qué mal precio han vendido sus almas al no creer en lo que Allah revelaba por envidia de que él enviase parte de su favor a quien quisiera de entre sus siervos e incurrieron en su ira sucesivas veces y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo denigrante واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين Y si se les dice crean en lo que Alá ha revelado el Corán dicen creemos en lo que nos ha sido revelado a nosotros pero desmienten lo que ha sido revelado después, cuando es la verdad que confirma lo que ya tenían. Diles: ¿Por qué mataban pues con anterioridad a los profetas de Alá si eran creyentes? ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون Y ciertamente Moisés les dio pruebas evidentes para que creyeran en él. Sin embargo, adoraron el becerro en su ausencia y fueron injustos al hacerlo. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين Y recuerden cuando establecimos con ustedes un pacto y elevamos el monte sobre sus cabezas en señal de amenaza diciéndoles Aférrense con fuerza a lo que les entregamos, la Torá, y escuchen lo que les decimos. Dijeron: Hemos escuchado y desobedecemos. Debido a su incredulidad, sus corazones se llenaron de amor por el becerro. Diles: Qué malo es lo que les ordena su fe, si de verdad son creyentes. قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت Dile a los judíos, oh Muhammad, si de verdad la última morada, el paraíso, junto a Alá, es exclusivamente para ustedes, deseen la muerte si son veraces.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 muchos de ellos desearían vivir mil años pero aún así no se librarían del castigo y Alá ve lo que hacen قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين Di, oh Muhammad, a quien sea enemigo de Gabriel, que se muera de rabia, pues él es quien ha transmitido el Corán a su corazón por orden de Alá, confirmando las escrituras anteriores y como guía y buena nueva para los creyentes. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين Quien sea enemigo de Alá, de los ángeles, de los profetas, del ángel Gabriel y del ángel Micael, Miguel que sepa que Alá es enemigo de quienes rechazan la verdad. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون Y ciertamente te hemos revelado pruebas evidentes que demuestran que eres un profeta oh Muhammad pero solo las desmienten quienes se rebelan contra Alá Es que cada vez que los judíos establecen un pacto, ¿tiene que haber un grupo de ellos que se desentienda de él? Ciertamente, la mayoría de ellos no son creyentes y rechazan la verdad. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون Y cuando les llega un mensajero de Alá, Muhammad, como confirmación de lo que ya tienen en sus escrituras, un grupo de ellos se desentiende del libro de Alá, el Corán, y le da la espalda como si no supiera que es la verdad.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 No obstante, Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes lo hicieron al enseñar la brujería y lo que les fue revelado a los ángeles Harut y Marut en Babilonia. Mas los ángeles no enseñaban nada a nadie sin decir antes: Nosotros somos una prueba de su Señor. No caigan en la incredulidad aprendiendo la magia que les enseñamos y las gentes aprendían de ellos a separar a un hombre de su esposa pero no perjudicaban a nadie sin el consentimiento de Alá y aprendían aquello que los perjudicaba y no los beneficiaba y en verdad los judíos sabían que quienes aprendían y practicaban la brujería no tendrían su parte de recompensa en la otra vida ¿Por qué mal precio vendieron sus almas? Si supieran. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون Y si los judíos hubiesen creído en el profeta y en el Corán y hubiesen temido a Allah habrían sabido que la recompensa junto a Allah es mucho mejor que la brujería y los beneficios que con ella obtenían si lo hubiesen sabido يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم Oh creyentes, no digan reina y digan en su lugar unjurna y escuchen lo que se les ordena. Y quienes rechacen la verdad tendrán un castigo doloroso. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ni a quienes rechazan la verdad de entre las gentes de las escrituras, judíos y cristianos, ni a los idólatras, les agrada que ustedes reciban algún bien por parte de su Señor. Pero Alá favorece con su misericordia a quien quiere. Y Alá es dueño del favor inmenso. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير No revocamos la validez de un precepto, ni hacemos que caiga en el olvido sin reemplazarlo por otro mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Alá tiene poder sobre todas las cosas? وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ¿Acaso no sabes que a Alá pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra? Y fuera de Alá no tienes ningún protector ni auxiliador. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ¿O acaso quieren pedirle a su mensajero cosas semejantes a lo que los hijos de Israel pidieron a Moisés como poder ver a Alá directamente?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 con el salat y entreguen el asaque y todo bien que hagan en beneficio de sus almas será compensado por Alá. En verdad, Alá ve lo que hacen. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين quienes recibieron las escrituras dicen respectivamente solo entrarán en el paraíso quienes sean judíos o cristianos esos no son sino sus deseos infundados diles oh muhammad traigan sus pruebas si son veraces بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون No es como ellos desean.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 Y los cristianos dicen Los judíos no se basan en nada y no siguen la religión verdadera, mientras que ambos grupos leen las escrituras. Lo mismo dicen quienes no saben. Mas Alá los juzgará el día del juicio final por los asuntos sobre los que discrepaban. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ¿Y quién es más injusto que aquel que impide que en los lugares de culto se mencione el nombre de Alá y hace lo posible por destruirlos? Esos no deberían entrar en ellos, salvo con temor. Serán humillados en esta vida y en la otra recibirán un severo castigo. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم Y a Alá pertenece el oriente y el occidente, pues a él pertenece el dominio de toda la tierra. y en cualquier dirección que se vuelvan para rezar hallarán el rostro de Alá y él se encuentra arriba sobre su trono en verdad la misericordia y el favor de Alá sobre sus criaturas son inmensos y él tiene conocimiento sobre todas las cosas سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون Y dicen Alá ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él es inocente de lo que se le atribuye. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y todo se somete obedientemente a él. بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون Él es el creador de los cielos y de la tierra.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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون Aquellos de entre los judíos y cristianos a quienes concedimos las escrituras y las recitan como es debido, legalizando lo que Alá ha hecho lícito y prohibiendo lo que Alá ha hecho ilícito, sin distorsionar su contenido, esos creen verdaderamente en ellas y creen en lo que te ha sido revelado a ti, oh Muhammad. Y quienes no creen en lo que te ha sido revelado, esos serán los perdedores. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين Oh hijos de Israel recuerden las gracias que les he concedido y que los favorecí entre todos los pueblos de su época واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون Y teman el día en que nadie podrá responder por los actos de otro ni se aceptará compensación alguna ni valdrán las intercesiones ni nadie será auxiliado واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Y recuerda a los idólatras, oh Muhammad, cuando Abraham fue puesto a prueba por su Señor con unas órdenes que él cumplió. Entonces Alá le dijo: haré de ti un guía espiritual para los hombres. Abraham preguntó: ¿Y de mis descendientes también? Alá respondió: Mi pacto no incluye a los injustos de entre ellos que rechazan la verdad. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Y recuerda cuando hicimos de la Kaaba un lugar que los hombres visitan con asiduidad y un refugio seguro para la gente. tomen, hombres, la roca sobre la que se alzaba Abraham para construir la Caaba como un lugar de culto. Y ordenamos a Abraham y a Ismael purificar la casa, la Caaba, para aquellos que la circunvalasen como acto de adoración, para quienes buscaran en ella un lugar de retiro para adorar a Alá, o para quienes allí rezaran inclinándose y postrándose. واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير Y recuerda cuando Abraham dijo: Señor, haz que esta tierra sea un lugar seguro y provee de frutos a aquellos de entre su gente que crean en Alá y en el día del juicio final. Alá dijo: Y a quienes rechacen la verdad, los dejaré que disfruten por un tiempo, y después los conduciré al tormento del fuego. Y qué pésimo destino. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم Y recuerda cuando Abraham e Ismael levantaban los cimientos de la Kaaba y rogaban a Alá diciendo: Señor, acepta nuestra obra. En verdad, tú eres el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Señor, haz que siempre estemos sometidos a ti y que nuestros descendientes también sean una comunidad sometida a ti. Enséñanos nuestros ritos de adoración y perdónanos. En verdad, tú eres quien acepta siempre el arrepentimiento, el misericordioso. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم Señor, y envíales un mensajero de entre ellos que les recite tus aleyas les enseñe el libro el Corán y la sabiduría el entendimiento de la religión y los purifique en verdad tú eres el poderoso que no puede ser vencido el sabio ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين ¿Y quién salvo el insensato puede querer rechazar la religión de Abraham? Y ciertamente lo escogimos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Y cuando su Señor le dijo, sométete haciéndote musulmán, él contestó, me someto al Señor de toda la creación. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون يا ابراهيم ordenó a sus hijos la sumisión a Alá, así como Jacob diciendo: Hijos míos, Alá ha escogido en verdad para ustedes la religión del Islam. No mueran pues sino sometidos a él como musulmanes. أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون ¿O acaso estaban presentes ustedes judíos cuando la muerte le llegó a Jacob y dijo a sus hijos ¿A quién adorarán tras mi muerte? Dijeron: Adoraremos a tu Dios, el Dios de tus ancestros Abraham, Ismael e Isaac. Adoraremos al Dios único, y nosotros nos sometemos a él. تلك قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا Aquella comunidad pasó ellos obtendrán lo que merezcan y ustedes obtendrán lo que merezcan y no serán juzgados por lo que ellos hicieron وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين y dicen los judíos y los cristianos respectivamente sean judíos o cristianos para que estén bien guiados diles oh Muhammad no, seguimos la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Alá, alejándose de toda falsedad. Y él no era un idólatra. آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون Digan ustedes, los creyentes, creemos en Allah y en lo que nos ha revelado así como en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las tribus de Israel. Creemos en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos ninguna diferencia entre ellos. Los aceptamos a todos por igual y nos sometemos completamente a él. آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Y si los judíos y los cristianos creen como han creído ustedes, entonces estarán bien guiados. Mas si dan la espalda a la verdad, entonces estarán en un claro error. Y Allah les bastará contra ellos. Y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون Nuestra religión es la religión de Allah. ¿Y qué religión puede ser mejor que la de Allah? Y nosotros lo adoramos solo a él. قل يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون Diles, Muhammad, a los judíos y a los cristianos, nos discuten sobre Alá cuando él es nuestro Señor, y el de ustedes nosotros somos responsables de nuestras acciones y ustedes de las suyas y a él consagramos nuestra religión nuestras intenciones y nuestras obras أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون ¿O acaso dicen que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus de Israel eran judíos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 Diles, oh Muhammad, a Alá pertenecen el oriente y el occidente, y guía a quien quiere hacia el camino recto. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم Y del mismo modo que los guiamos hacia el camino recto, hemos hecho de ustedes una comunidad justa para que fueran testigos de los hombres y para que el mensajero Muhammad fuera testigo de ustedes e hicimos la Alquibla hacia la cual se volvían Jerusalén una prueba para que se evidenciara quienes seguían al mensajero y quienes le daban la espalda y ello el cambio de Alquibla fue una prueba difícil salvo para quienes Alá había guiado y Alá no iba a dejar que se perdieran sus rezos en verdad Alá es compasivo y misericordioso con la gente.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 Vuelve pues tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca y allí donde estén vuelvan sus rostros hacia dicha dirección. Aquellos a quienes concedimos las escrituras, los judíos y los cristianos, saben bien que la orientación hacia la Kaaba para rezar es la verdad procedente de su Señor y Allah no deja pasar por alto lo que hacen. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين Y aunque les mostrases todo tipo de pruebas a quienes recibieron las escrituras no seguirían tu alquibla del mismo modo que tú no seguirías la de ellos ni seguirán los unos la alquibla de los otros y si siguieses sus deseos después del conocimiento que has recibido oh Muhammad estarías entonces entre los injustos الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Los sabios de entre quienes recibieron las escrituras reconocen a Muhammad por sus características mencionadas en sus libros igual que reconocen a sus hijos. Mas un grupo de ellos oculta la verdad a sabiendas. Esta es la verdad procedente de tu Señor. No seas pues de los que dudan sobre ella. ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يات بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير Cada comunidad religiosa dispone de una alquibla hacia la que se orientan en sus rezos. compitan en las buenas acciones donde quiera que estén Alá los reunirá a todos el día de la resurrección en verdad Alá es todopoderoso ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون y donde quiera que te encuentres vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca ciertamente esta es la verdad procedente de tu Señor y Alá no deja pasar por alto lo que hacen وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجه الا الذين ظلموا منهم الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون y donde quiera que te encuentres vuelve tu rostro para rezar hacia la mezquita sagrada de la Meca allí donde se encuentren vuelvan sus rostros en dicha dirección para que nadie pueda argumentar nada en su contra salvo quienes sean injustos los idólatras no les teman pues temanme solo a mí para que pueda completar mis gracias sobre ustedes y para que estén bien guiados كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Y del mismo modo que los hemos favorecido con una nueva alquibla, les hemos enviado un mensajero de entre ustedes para que les recitara nuestras aleyas, para que los purificara y para que les enseñara el libro el Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, y para que les enseñara lo que no sabían. Así pues, recuérdenme obedeciéndome, y yo los recordaré perdonándolos. Sean agradecidos conmigo, obedeciéndome por los favores que les he concedido, y no me sean ingratos y desobedezcan. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين Oh creyentes, busquen ayuda en la paciencia y en el salat. En verdad, Allah está con los pacientes. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون Y no digan acerca de quienes han caído luchando por la causa de Allah que están muertos. Están vivos, aunque no lo perciban. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين Y ciertamente los pondremos a prueba con algo de miedo o de hambre o con pérdida de bienes de vidas o de frutos. Y anuncia, oh Muhammad, buenas noticias a quienes sean pacientes. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون Esos que cuando se ven afectados por una calamidad dicen: En verdad, pertenecemos a Alá y a él es nuestro retorno. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون Esos obtendrán la bendición y el perdón de su Señor, así como su misericordia.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 Quien realice la peregrinación mayor del Hajj a la Kaaba o la peregrinación menor del Umrah no comete ningún pecado si efectúa el recorrido entre ellas y quien lleve a cabo buenas acciones de manera voluntaria que sepa que Allah es agradecido y omnisciente الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون En verdad, quienes oculten después de haberlas explicado con claridad a los hombres las pruebas sobre la veracidad de Muhammad y las directrices que hemos revelado esos serán expulsados de la misericordia de Alá y todas las criaturas suplicarán para que así sea الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم salvo quienes se arrepientan rectifiquen y muestren las pruebas que habían ocultado pues yo los perdonaré y yo soy quien acepta siempre el arrepentimiento el misericordioso ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين Ciertamente quienes rechacen la verdad y mueran en tal estado esos serán expulsados de la misericordia de Allah y los ángeles y todos los hombres suplicarán para que así sea. Y así permanecerán eternamente, sin obtener la misericordia de Allah. No se les mitigará el castigo, ni se les concederá ningún respiro. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم y su Dios es un Dios único ninguna deidad merece ser adorada salvo él Alá el clemente el misericordioso ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون En verdad, en la creación de los cielos y de la tierra,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 equiparan con Alá en vez de adorarlo a él y los aman y enaltecen como solo Alá merece. pero los creyentes aman a Alá por encima de todas las cosas. Ya sabrán los injustos cuando vean el castigo del infierno que todo el poder pertenece a Alá y que él es severo en el castigo Cuando los que fueron objeto de adoración se desentiendan de sus seguidores y vean el castigo el día de la resurrección, se cortará entre ellos toda relación وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Entonces los seguidores de las falsas divinidades dirán Ojalá tuviéramos otra oportunidad para desentendernos de ellas en la vida terrenal del mismo modo que ellas se han desentendido ahora de nosotros Así es como Alá les hará ver que sus acciones fueron su perdición y no saldrán nunca del fuego ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Hombres, coman de lo bueno y lícito que hay en la tierra y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es su enemigo declarado. انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون les ordena el mal y la indecencia y que digan sobre Allah lo que no saben واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Y si se les dice: Sigan lo que Allah ha revelado, dicen: No, seguimos mejor lo que vimos que seguían nuestros padres. ¿Lo harán aún cuando sus padres no razonaban ni estaban guiados? ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون El ejemplo de quienes rechazan la verdad se asemeja al ganado que solo oye voces y ruidos cuando lo llama el pastor y no puede comprender lo que éste dice están sordos mudos y ciegos y no razonan يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون Oh creyentes coman de las cosas buenas que les hemos concedido y sean agradecidos con Alá si en verdad lo adoran solo a él انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم Ciertamente Alá les ha prohibido la carne del animal hallado muerto la sangre la carne de cerdo y la carne del animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Alá. Mas quien se vea obligado a ingerirlos por necesidad extrema, sin la intención de desobedecer ni de traspasar los límites, no comete ningún pecado. En verdad, Alá es indulgente y misericordioso. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم En verdad, quienes ocultan lo que Alá ha revelado en las escrituras, como la descripción del profeta Muhammad, para obtener un mísero beneficio mundanal, esos no ingerirán sino fuego el cual arderá en sus entrañas y Alá no les dirigirá la palabra el día de la resurrección ni los purificará de sus pecados y sufrirán un castigo doloroso esos son quienes han preferido el extravío al buen camino y el castigo al perdón. ¿Cómo se han atrevido a cometer lo que les conducirá al fuego? A ver, ¿cómo van a soportar el fuego infernal? Y esto ocurrirá porque Alá ha revelado el libro el Corán con la verdad y ellos lo han rechazado y quienes se oponen al libro se hallan lejos de la verdad en su discrepancia ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون La piedad no consiste solamente en volver el rostro hacia oriente u occidente para realizar el salat, sino que consiste en creer en Allah, en el día de la resurrección, en los ángeles, en los libros revelados y en los profetas. Consiste en superar el apego que se siente hacia las riquezas y dar parte de estas a los parientes, a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros que carecen de medios, a los mendigos y a los esclavos que desean comprar su libertad. Consiste en cumplir con el salat, en entregar el asaque, en respetar los pactos tras establecerlos, en tener paciencia ante la pobreza, la enfermedad y los momentos difíciles de lucha. Quienes cumplen con ello, esos son los feraces y esos son los piadosos.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 El hombre libre por el hombre libre. El esclavo por el esclavo. La mujer por la mujer. mas si el asesino es perdonado por el hermano o parientes cercanos de la víctima a cambio de una compensación económica, que ambas partes actúen según lo reconocido y de buena manera, de tal forma que los familiares de la víctima pidan la indemnización sin violencia y que el asesino la entregue lo antes posible y de manera honrosa. Este perdón junto con la indemnización son un alivio de su Señor y una muestra de su misericordia. Y quien traspase los límites tras la aplicación de esta ley recibirá un castigo doloroso. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون Y con la aplicación del talión tienen una manera de proteger la vida, oh hombres de buen juicio para que puedan adquirir temor de Allah y se abstengan así de matar y de todo lo que él prohíbe كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين se les ha prescrito que cuando se les presente la muerte y dejen bienes el testamento debe ser a favor de sus padres y parientes según lo razonable y justo este es un deber para los piadosos ان الله سميع عليم Y quien modifique el testamento después de haberlo escuchado cometerá pecado. En verdad, Alá todo lo oye y todo lo sabe. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم Pero si alguien teme que el testador haya cometido una injusticia y logra un acuerdo entre los herederos no cometerá ningún pecado en verdad Alá es indulgente y misericordioso يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Oh creyentes se les ha prescrito el ayuno al igual que les fue prescrito a quienes se los precedieron para que puedan ser piadosos اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ayunen durante unos días determinados el mes de Ramadán Pero si uno de ustedes está enfermo o de viaje y no ayuna, deberá compensar esos días ayunándolos más tarde.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 que descendió el Corán como guía para los hombres, con pruebas claras para guiarlos y hacerles discernir entre la verdad y la falsedad. Aquellos de entre ustedes que presencien el mes y no estén de viaje, deben ayunarlo. Y quien esté enfermo o de viaje y no ayune, que compense los días no ayunados más tarde. Allah quiere hacérselo fácil y no difícil pero quiere que completen los días de ayuno y que al finalizar el mes de Ramadán proclamen la grandeza de Allah por haberlos guiado y para que puedan ser agradecidos. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Y si mis siervos preguntan por mí, diles que estoy cerca de ellos.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 Ellas son un refugio para ustedes y ustedes un refugio para ellas. Allah sabe que se traicionaban a sí mismos porque se unían a ellas por las noches cuando lo tenían prohibido con anterioridad. Pero Alá ha aceptado su arrepentimiento y los ha perdonado. Ahora pueden mantener relaciones íntimas con ellas y buscar lo que Alá ha decretado para ustedes. Y coman y beban hasta que el primer destello del alba rompa la noche. Después continúen el ayuno hasta el anochecer pero no se unan a sus esposas si están retirados en las mezquitas para adorar a Alá. Estas son las leyes que Alá establece. No las quebranten, pues. Así es como Alá aclara sus mandatos a los hombres para que puedan ser piadosos. تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون Y no consuman injustamente los bienes ajenos ni los usen para sobornar a los jueces para así apropiarse ilegalmente y a sabiendas de algo que no es de ustedes.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 Y la piedad no consiste en entrar en las casas por detrás, sino que consiste en temer a Alá, Y luchen por la causa de Alá contra quienes los combaten, mas no traspasen los límites, ni sean los primeros en atacar. En verdad, Alá no ama a los transgresores. والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Y maten a quienes los atacan a ustedes y a su religión, allí donde los encuentren, y expúlsenlos de donde los expulsaron, la ciudad de la Meca. La idolatría y el hecho de que los aparten del Islam es más grave que matarlos. Mas no luchen en la mezquita sagrada a menos que sean atacados allí. Y si los atacan, mátenlos. Tal es el castigo de quienes rechazan la verdad. Pero si cesan en su incredulidad y dejan de atacarlos, en verdad, Alá es indulgente y misericordioso وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين y combátanlos hasta que no haya más persecución contra la religión y predomine la religión de Alá sobre todas las demás mas si cesan en su hostigamiento que no haya hostilidad contra ellos salvo con los injustos que continúen atacándolos y negando la verdad الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين El mes sagrado por el mes sagrado y la violación de todo lo sagrado se somete a una pena similar a la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 Pero si algo les impidiera completarlas tras haber manifestado su intención de hacerlo, sacrifiquen el animal que puedan. Un camello, una vaca, una cabra o una oveja como ofrenda. No se afeiten la cabeza, acción que se lleva a cabo para poner fin al estado de consagración con el que deben realizarse ambas peregrinaciones hasta que el animal llegue al lugar del sacrificio. Y si uno de ustedes estuviera enfermo o padeciera un problema en el cuero cabelludo y por ello tuviese que rasurarse antes la cabeza, que compense el haberse afeitado antes de tiempo con tres días de ayuno o bien con comida para seis pobres o bien con el sacrificio de un animal un camello una vaca una cabra o una oveja y cuando se sientan seguros y puedan completar los ritos sin temor aquel que realice la peregrinación del umrah y del hajj con una interrupción entre ambas peregrinaciones que sacrifique el animal que pueda de entre los mencionados anteriormente como ofrenda y quien no tenga los medios para hacerlo que ayune tres días durante la peregrinación y siete a su regreso diez días en total esta combinación de las dos peregrinaciones con la debida ofrenda o el ayuno correspondiente es para el peregrino que no habita en las proximidades de la mezquita sagrada. Teman a Alá y sepan que su castigo es severo.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 quien tenga la intención de realizar la peregrinación del Hajj y entre en el estado de consagración previo para efectuarla, deberá abstenerse de mantener relaciones íntimas con su cónyuge y deberá evitar todo aquello que pueda conducir a ellas. Deberá abstenerse de pecar y de entrar en disputas mientras dure la peregrinación. Y todo bien que hagan será del conocimiento de Allah Y aprovisionense para realizarla. Aunque la mejor provisión es la piedad y el temor a Allah. Y témanme a mí, hombres de buen juicio. ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين No cometen pecado alguno si buscan el favor de su Señor a través de transacciones comerciales durante la peregrinación. Pero cuando dejen Arafat, recuerden a Alá invocándolo y glorificándolo en Muzdalifa. Y recuérdenlo dándole las gracias por haberlos guiado, pues antes estaban extraviados. ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم A continuación, abandonen el lugar con la multitud y pidan el perdón de Allah. En verdad, él es indulgente y misericordioso. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق Y cuando hayan completado sus ritos, recuerden a Allah ensalzándolo de una manera similar a como recuerdan y exaltan a sus antepasados, con orgullo, pero háganlo aún con más fuerza. Hay gentes que dicen: Señor, concédenos prosperidad en esta vida. Pero esos no recibirán su parte en la otra, porque solo se preocuparon por la vida mundanal y descuidaron la eterna. من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Y hay quienes dicen Señor, concédenos prosperidad en esta vida y en la otra y protégenos del castigo del fuego.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 Quien se apresure y abandone Mina tras dos días no comete ninguna falta, como tampoco comete falta alguna quien permanezca un día más, siempre y cuando tema a Allah y teman a Allah y sepan que serán reunidos ante él para ser juzgados. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام Entre los hombres hay aquel cuyas palabras sobre la vida mundanal te causan admiración, oh Muhammad, y pone a Alá como testigo de lo que hay en su corazón. Sin embargo, es un enemigo de lo más discutidor. Y si se aleja de ti, camina por la tierra corrompiéndola y arrasa los campos y los ganados. Y a Allah no le gustan los corruptores. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد Y si se le dice, teme a Allah, se deja llevar por la arrogancia para pecar más. El infierno le bastará. Y qué pésimo lugar para permanecer en él. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Por otro lado, hay hombres que darían su vida buscando la complacencia de Allah, obedeciéndolo. Y Allah es compasivo con sus siervos. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين Oh creyentes, entren en el Islam por completo, sometiéndose a Alá en todo, y no sigan los pasos del demonio. En verdad, él es su enemigo declarado. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم Y si se desvían de la verdad después de haber recibido claras pruebas de esta sepan que Alá es poderoso y sabio هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ¿Acaso esperan quienes se empecinan en negar la verdad que Alá aparezca en la sombra de unas nubes junto con los ángeles para juzgarlos el día de la retribución a sabiendas de que será demasiado tarde para creer y a Alá regresarán todos los asuntos para que él decida sobre ellos سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه بينه ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءته فان الله شديد العقاب Pregúntales a los hijos de Israel cuántas pruebas claras de la verdad les concedimos. Y quien cambie el favor de Alá tras haberlo recibido, renunciando al Islam y adoptando la incredulidad, que sepa que en verdad Alá es severo en el castigo.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 Y Alá les envió profetas con la buena nueva del paraíso que les esperaba a quienes obedecieran a Alá y que les advertían sobre el castigo del fuego que les esperaba a quienes lo desobedecieran. Y les envió también escrituras que contenían la verdad para que juzgaran entre los hombres los asuntos sobre los que diferían. Y solo discreparon por rivalidad entre ellos quienes habían recibido las escrituras tras habérseles mostrado la verdad con claras pruebas. Y Alá, mediante su favor, guió a quienes creyeron de entre ellos hacia la verdad sobre la que discrepaban. Y Alá guía a quien quiere hacia el camino recto. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ¿O acaso pensaron que entrarían en el paraíso sin pasar por las pruebas que pasaron quienes los precedieron? Sufrieron pobreza y enfermedades y fueron sacudidos por desgracias hasta el punto que el mensajero y los creyentes que los seguían preguntaban: ¿Cuándo llegará el auxilio de Alá? En verdad, el auxilio de Alá está cerca de los creyentes. يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم Te preguntan, oh Muhammad, ¿qué deben dar en caridad y a quién? Diles: Den cualquier cosa buena y lícita que puedan a sus padres, a los parientes, a los huérfanos, a los pobres y a los viajeros sin medios. Y todo bien que hagan es del conocimiento de Allah. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون se les ha prescrito combatir a quienes rechazan la verdad aunque ello les disgusta mas puede ser que les disguste algo que sea beneficioso para ustedes y puede ser que les agrade algo que sea perjudicial para ustedes Alá sabe mientras que ustedes no saben يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير قل قتال فيه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 Diles: Combatir en ellos es un pecado grave pero es más grave para Alá impedir que los hombres sigan su camino y no creer en él, así como imposibilitar el acceso a la mezquita sagrada de la Meca y expulsar de ella a sus habitantes. Y la persecución de los creyentes es peor que matarlos. Y no cesarán de combatirlos hasta lograr, si pueden, que renieguen de su religión el Islam. Y quienes renieguen de ella y mueran en tal estado de incredulidad verán invalidadas todas sus buenas acciones en esta vida y en la otra y serán los habitantes del fuego donde permanecerán eternamente ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله en verdad, quienes hayan creído en Alá y su profeta, hayan emigrado y hayan luchado por la causa de Alá, anhelan su misericordia. Y Alá es indulgente y misericordioso. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون Te preguntan, oh Muhammad, acerca de las bebidas alcohólicas y los juegos de azar.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 Diles: lo mejor es que velen por sus intereses. Y si mezclan sus bienes y provisiones con los suyos, no cometen pecado alguno, pues ellos son sus hermanos en la religión. Alá sabe bien quién es un corruptor y quién un benefactor. Y si Alá hubiese querido, les habría puesto dificultades no permitiéndoles mezclarlos. En verdad, Alá es poderoso y sabio. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون Y no se casen con las mujeres idólatras hasta que crean y renuncien a su idolatría. Una esclava creyente es mejor que una idólatra, aunque ésta sea de su agrado y no den a sus hijas en matrimonio a los hombres idólatras hasta que éstos crean. Un esclavo creyente es mejor que un idólatra, aunque éste sea de su agrado. Estos invitan al fuego debido a su idolatría, mientras que Alá invita con su gracia al paraíso y al perdón. Y así aclara sus mandatos a los hombres para que los recuerden y aprendan de la exhortación. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين Y te preguntan, oh Muhammad, acerca de la menstruación. Diles, es algo impuro. Así que aléjense de mantener relaciones íntimas con sus mujeres durante sus periodos y no vayan a ellas hasta que estén limpias. Y cuando se hayan purificado con un baño completo o gusul, únanse a ellas como Alá les ordena. En verdad, Alá ama a quienes se vuelven constantemente a él en arrepentimiento y a quienes se purifican. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم وقدموا لانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين Sus mujeres son un campo de siembra para ustedes. Vayan pues a su campo como y cuando les plazca y obren rectamente, evitando lo que Alá les ha prohibido. Teman a Alá y sepan que comparecerán ante él. Y da la buena noticia del paraíso a los creyentes que obedecen a Alá y que se abstienen de lo que él prohíbe. Oh Muhammad, ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم y no hagan de sus juramentos por Alá un pretexto para no hacer el bien para no obrar justamente o para no reconciliar a los hombres porque así lo habían jurado y Alá todo lo oye y todo lo sabe لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم Alá no les pedirá cuentas de lo que juren sin intención de manera impulsiva pero sí les pedirá cuentas de lo que juren deliberadamente desde el corazón y Alá es indulgente y tolerante للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم Quienes juren que no mantendrán relaciones íntimas con sus esposas en una disputa conyugal tendrán hasta cuatro meses de plazo para cumplir su juramento. Si después de cumplido el plazo regresan con sus esposas y continúan su relación con normalidad, entonces Alá es indulgente y misericordioso.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 Durante ese tiempo, no les está permitido ocultar lo que Alá ha creado en sus vientres si están embarazadas. Si de verdad creen en Alá y en el día de la resurrección. Y sus esposos tienen pleno derecho a volver con ellas durante dicho periodo si deciden la reconciliación.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 No les está permitido tomar nada de los bienes que les dieron a ellas como majer al casarse, salvo si ambas partes temen no cumplir las leyes que Alá establece. Si temen que no se respeten dichas leyes, ninguno incurrirá en falta si ella decide darle parte para obtener el divorcio estas son leyes de Allah. No las quebranten, pues. Quienes lo hagan, esos serán los injustos. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون Si después la divorcia por tercera vez, no podrá volver a desposarla hasta que ella se haya casado con otro hombre y éste, a su vez, la divorcie.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 plazo. Pero no las retengan a la fuerza para perjudicarlas y quien lo haga habrá sido injusto consigo mismo por haber desobedecido a Alá. No se burlen de los mandatos de Alá y recuerden las gracias que les ha concedido, así como el libro el Corán y la sabiduría, el entendimiento de la religión y la tradición del profeta, que les ha otorgado y con lo que los exhorta.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 Al padre le corresponderá la manutención y la vestimenta de la madre según sus recursos. A nadie se le exige por encima de sus posibilidades. Ni la madre ni el padre deberán verse perjudicados por la causa del hijo. Y la misma obligación la de la manutención de la madre y el no perjudicarla recaerá sobre el heredero del padre o bien sobre sus familiares más cercanos en la ausencia de éste.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 Una vez terminado el plazo, ustedes, sus familiares y custodios no incurren en falta alguna por lo que ellas dispongan de sí mismas con respecto a volver a adornarse y a comprometerse de manera razonable si respetan la ley de Alá.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 Alá sabe que pensarán en ellas. Pero no se comprometan con ellas en secreto, sino háblenles de manera honorable, insinuándoles indirectamente su intención o comunicándosela a sus familiares. Y no formalicen el contrato de matrimonio hasta que haya concluido el plazo de espera sepan que Alá conoce lo que esconden en su interior así que témanle y sepan que Alá es indulgente y tolerante لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين No cometen ninguna falta si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio y de haberles asignado unos bienes como maher. Pero ofrézcanles algunos bienes en compensación de forma honorable que el rico dé según sus posibilidades y el pobre según las suyas. Esto es un deber para quienes obedecen y hacen el bien. وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير Y si divorcian a sus mujeres antes de haber consumado el matrimonio, pero tras haberles asignado unos bienes como maher, a ellas les corresponde la mitad de lo que les habían asignado, a menos que ellas renuncien a dicha parte o renuncie a ella el esposo y no tome nada de lo que le dio. y renunciar a la parte correspondiente es más cercano a la piedad. Y no olviden tratarse con amabilidad y generosidad entre ustedes. En verdad, Allah ve todo lo que hacen. Sean constantes en el cumplimiento de los cinco rezos obligatorios, especialmente el intermedio, y cúmplanlos con humildad y recogimiento, obedeciendo a Alá sin hablar con nadie mientras se realizan. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Y si temen alguna acción por parte del enemigo, realícenlos de pie o sobre su montura, aunque no se orienten hacia la Kaaba. Mas cuando estén a salvo, recen a Alá de la manera que él les ha enseñado y que antes desconocían. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله عزيز حكيم Y a las viudas les corresponde como legado el derecho a ser mantenidas por los familiares del marido y a permanecer en la casa conyugal durante un año lunar completo. Pero si ellas abandonan el hogar voluntariamente, ustedes, los familiares del difunto marido, no serán reprochados por lo que ellas hagan de manera razonable, siempre que se respete la ley de Alá. Y Alá es poderoso y sabio. Y deberán entregar a las mujeres que divorcien una compensación justa por los daños que el divorcio pueda haberles causado. Esto es un deber para los piadosos. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Así les aclara Allah sus mandatos para que reflexionen. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ¿No conoces la historia, oh Muhammad, de las miles de personas que hace muchos años abandonaron sus casas por miedo a morir de peste, pensando que podrían escapar de la muerte decretada por Allah? Entonces Allah les dijo: Mueran. Y después les devolvió la vida. En verdad, el favor de Allah para con los hombres es inmenso, pero la mayoría de los hombres son desagradecidos. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم Y luchen por la causa de Allah y sepan que Allah todo lo oye y todo lo sabe.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 Israel después de Moisés, cuando pidieron a su profeta Samuel que les enviara un rey para combatir con él por la causa de Alá? El profeta dijo: ¿Realmente lucharían si se les prescribiera el combate? Respondieron: ¿Y cómo no habríamos de combatir por la causa de Alá cuando hemos sido expulsados de nuestras casas y apartados de nuestros hijos?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 Y cuando ni siquiera posee demasiadas riquezas? Él contestó: Ciertamente Alá lo ha escogido por encima de ustedes y le ha concedido más sabiduría y fuerza. Y Alá otorga su soberanía a quien quiere. El favor de Alá es inmenso y él todo lo sabe. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه وبقيه مما ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Y su profeta les dijo, como prueba de su autoridad, los ángeles les traerán el arca, la cual contiene sosiego de su Señor, y las reliquias de la familia de Moisés y de Aarón.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 Quien beba de él no será de los míos, y quien no beba o tome solo un poco con el cuenco de la mano será de los míos pero todos bebieron de él en exceso salvo unos pocos y cuando él y quienes habían creído con él y solo bebieron un poco con el cuenco de la mano hubieron cruzado el río muchos dijeron tras ver el gran ejército enemigo hoy no tenemos fuerzas para luchar contra Goliat y su ejército quienes tenían certeza de su encuentro con Alá contestaron: ¿Y cuántas veces una pequeña tropa no ha derrotado a un gran ejército con el permiso de Alá? Y Alá está con los pacientes y perseverantes. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين Y cuando salieron al encuentro de Goliat y su ejército, suplicaron: Señor, danos paciencia haz que nos mantengamos firmes y concédenos la victoria sobre los incrédulos. فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين Y los derrotaron con el consentimiento de Allah. Y David mató a Goliat. Y Allah ha concedido a David el reinado sobre los hijos de Israel y la sabiduría haciendo de él un profeta y le enseñó lo que él quiso y si Alá no frenase a unos hombres los idólatras y quienes rechazan la verdad con otros los creyentes se extendería la corrupción en la tierra pero el favor de Alá sobre su creación es inmenso estas son las aleyas de Allah que te recitamos con la verdad.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 A unos les habló Alá directamente y a otros les concedió una alta distinción. Y otorgamos a Jesús, hijo de María, pruebas claras de que era un siervo de Alá y su mensajero y lo fortalecimos con el ángel Gabriel y si Alá hubiera querido las generaciones posteriores no se habrían enfrentado entre sí tras haber recibido pruebas evidentes de la verdad las aleyas de Alá mas discreparon algunos creyeron y otros negaron la verdad y si Alá hubiera querido no se habrían enfrentado pero Alá hace lo que quiere يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون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 muere. el sustentador de toda la creación. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de él. Suyo es cuanto hay en los cielos y la tierra. Nadie puede interceder ante él a menos que sea con su consentimiento. Conoce todo lo que le sucede a sus criaturas en esta vida y lo que les sucederá en la otra. Nadie abarca nada de su conocimiento que no sea lo que él quiere el escabel de su trono se extiende sobre los cielos y la tierra y no se fatiga en la preservación de ambos y él es el excelso el sublime لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم No debe haber coacción en la religión. El buen camino se ha mostrado con claridad frente al extravío. Y aquel que rechace al demonio y a cualquier objeto de adoración fuera de Alá se habrá aferrado al asidero más firme que nunca se rompe, el Islam. Y Alá todo lo oye y todo lo sabe. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون الله es el protector de los creyentes. Los saca de las tinieblas y los guía hacia la luz. Y quienes rechazan la verdad tienen por protectores a falsas divinidades que los sacan de la luz y los conducen hacia las tinieblas. Esos son los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente. الم تر الى الذي حاج حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين Has oído y reflexionado sobre aquel que porque Allah lo había hecho rey discutía con Abraham acerca de la existencia de su señor cuando Abraham le dijo: "Mi Señor es quien da la vida y la muerte." Este contestó con altivez: "Yo también doy la vida y la muerte." Entonces Abraham dijo: "Alá hace que el sol salga por el este, haz tú que salga por el oeste." Entonces el que rechazaba la verdad se sintió derrotado.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 Entonces Alá hizo que muriera y lo resucitó pasado 100 años. Alá le preguntó: ¿Cuánto tiempo has permanecido muerto? El hombre contestó: Puede que un día o parte de él. Alá le dijo: No, has permanecido muerto cien años. Observa tu comida y tu bebida. No han sufrido ningún cambio. Pero observa tu burro, del cual solo quedaban los huesos. Así hemos hecho de ti para los hombres una prueba de que la resurrección es cierta. Y observa cómo reunimos los huesos y los revestimos de carne Y cuando vio todo con claridad, dijo: Ahora sé que Alá es todopoderoso.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 Abraham le dijo Por supuesto que sí pero quisiera tranquilizar mi corazón y fortalecer mi fe Alá dijo Entonces toma cuatro pájaros e inclínalos hacia ti para sacrificarlos y descuartizarlos. Después, deposita en cada montaña una parte de ellos y llámalos.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 y no malogran después su buena acción reprochándola o perjudicando a aquellos a quienes ayudaron obtendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida Alá no necesita nada de nadie y es tolerante. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين Oh creyentes, no invaliden sus obras de caridad echándolas después en cara o perjudicando a aquellos con quienes fueron caritativos, pues se parecerán a quien da caridad tan solo para que la gente hable bien de él mientras que no cree en Alá ni en el día de la resurrección quien actúa así se asemeja a una roca lisa cubierta por un poco de tierra que con la llegada de un aguacero se queda desnuda y Alá no guía a quienes rechazan la verdad ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير Y quienes gastan sus bienes buscando la complacencia de Allah y tienen la certeza de que Alá los recompensará por ello. Se asemejan a un jardín situado en un terreno elevado, sobre el que arrecia una lluvia abundante que hace que sus frutos se multipliquen por dos. Y si no llueve en abundancia, cae sobre él una llovizna suficiente para que dé frutos.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 Así aclara Alá su revelación para que puedan reflexionar. يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد Oh creyentes, den en caridad parte de lo bueno que han obtenido de manera lícita y de lo que hemos hecho que la tierra produzca para ustedes y no escojan lo malo para ese fin cuando ustedes mismos no lo aceptarían nunca de buen grado y sepan que Alá no necesita nada de nadie y que es digno de toda alabanza الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم El demonio los amenaza con la pobreza para que no den en caridad y les ordena pecar. Mientras que Allah les promete su perdón y su favor. Y el favor de Alá es inmenso y él tiene conocimiento sobre todas las cosas. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب Allah concede sabiduría a quien quiere y quien la recibe ha obtenido un gran bien pero solo lo recuerdan y se benefician de la exhortación los hombres de buen juicio انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار Y toda caridad que den y todo voto que hagan son del conocimiento de Allah. Y los injustos que desobedezcan a Allah no tendrán quien los auxilie تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Está bien si dan su caridad abiertamente, pero si la entregan a los pobres en secreto, es mejor para ustedes Alá les perdonará por ello parte de sus pecados y Alá está bien informado de lo que hacen ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون No es tu responsabilidad, oh Muhammad, hacer que quienes rechazan la verdad sigan el buen camino, pues tu responsabilidad es simplemente transmitirles el mensaje de Allah. Es Allah quien guía a quien quiere, abriendo su corazón para que acepte la fe y toda caridad que den será en su propio beneficio si lo hacen buscando la complacencia de Allah. y toda caridad que den les será recompensada y no serán tratados con injusticia للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم La caridad debe ser para los pobres que se han consagrado por completo a la causa de Allah y no puedan viajar por la tierra para buscar su sustento. El ignorante piensa que son ricos porque se abstienen de pedir. Los reconocerás por su aspecto que refleja su necesidad. No piden a la gente importunándolos. Y todo bien que den en caridad es del conocimiento de Allah. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون quienes contribuyen con sus bienes a la causa de Allah de noche y de día en secreto y abiertamente tendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida ni se sentirán afligidos الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون quienes practican la usura y trabajan con intereses se levantarán de sus tumbas el día de la resurrección como quien ha caído en la locura al ser poseído por el demonio eso sucederá porque solían decir que el comercio era como la usura pues ambos aportan beneficios no obstante Alá ha permitido el comercio y ha prohibido la usura así pues quien reciba por parte de su señor la advertencia sobre la prohibición de esta y deje de practicarla podrá conservar lo que haya obtenido antes de que tuviera noticias sobre su prohibición y Alá decidirá sobre él mas quienes reincidan serán los habitantes del fuego y allí permanecerán para siempre Allah anula los beneficios de la usura al privarlos de toda bendición, pero bendice la caridad multiplicando su recompensa. Y Allah no ama a los pecadores que rechazan la verdad. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزكاه لهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون En verdad, quienes creen actúan con rectitud, cumplen con el salat y entregan el asaque, obtendrán su recompensa junto a Allah y no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين Oh creyentes teman a Alá y renuncien a los intereses que aún les deban por la usura si realmente son creyentes فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Y si no lo hacen, sepan que tienen la guerra declarada por parte de Allah y de su mensajero. Pero si se arrepienten, podrán conservar su dinero sin los intereses. No sean injustos y no serán tratados con injusticia. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون y si el deudor está pasando por una dificultad, concédanle más tiempo hasta que pueda devolver la deuda. Mas sería mejor para ustedes si supieran perdonarle la deuda como un acto de caridad y teman el día en que habrán de regresar a Alá para ser juzgados. Entonces todos recibirán la recompensa que sus acciones hayan merecido y no serán tratados con injusticia.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 Que escriba pues con temor de Alá, su Señor, y que no reduzca en nada la deuda, y que le dicte quien la contrae y si éste fuera ignorante o débil mentalmente y no pudiera dictar, que lo haga en su lugar su tutor con equidad. Y tomen a dos hombres de entre ustedes como testigos. Y si no hubiera dos hombres disponibles, tomen a un hombre y a dos mujeres que acepten como testigos. Si una de ellas se equivocara, la otra podría recordárselo y subsanar el error y que los testigos no se nieguen a comparecer si son llamados y no dejen de poner la deuda por escrito ya sea esta pequeña o grande indicando su vencimiento eso es lo más justo para Alá la mejor prueba y la manera más segura de evitar dudas entre ustedes no obstante si se trata de una transacción comercial entre ustedes realizada en el acto no cometen falta alguna si no la ponen por escrito. Pero recurran a testigos para cualquier transacción. Ni quienes ponen las deudas por escrito, ni los testigos deberán verse presionados. Y si los presionan, será un acto de desobediencia de parte suya. Teman a Alá, y Alá es quien les enseña lo que más le conviene. Y Alá tiene conocimiento sobre todas las cosas وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم Y si se hallan de viaje y no encuentran quien ponga la deuda por escrito, que quien contrae la deuda entregue algo en garantía hasta que la deuda quede saldada. Y si hay confianza entre ustedes, que el deudor se comprometa a devolverla sin la necesidad de ponerla por escrito o de la presencia de testigos y sin dar algo en garantía. Y que tema a Alá su Señor. Y que los testigos no oculten su testimonio si son requeridos. Y quien lo haga tendrá un corazón pecador. Y Alá sabe lo que hacen. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ A Alá pertenece todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y tanto si manifiestan lo que hay en su interior como si lo ocultan. Alá les pedirá cuentas por ello. Perdonará a quien quiera y castigará a quien quiera. Y Alá es todopoderoso. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير El mensajero y los creyentes creen en lo que les ha sido revelado por Alá. Todos creen en Alá, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. Dicen: No hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros aceptando a unos y rechazando a otros. Y dicen: Oímos y obedecemos. Imploramos tu perdón, Señor, y a ti es nuestro retorno el día de la resurrección. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. cada uno obtendrá la recompensa o el castigo que merezca. Dicen los creyentes: Señor, no nos castigues si nos olvidamos de algo o si cometemos un error. Señor, no nos impongas duros mandatos como castigo, como impusiste a quienes nos precedieron y te desobedecieron. Señor, no nos impongas algo superior a nuestras fuerzas pasa por alto nuestras faltas perdónanos y ten piedad de nosotros tú eres nuestro señor y auxiliador concédenos pues la victoria sobre quienes rechazan la verdad